dijela malog širka su stavite dvije tačke vješanje zapisa i hamailija zaraz pretvornost pričinjenje ibadeta kunjenje nekim osim Allahom ističenje ovdje i navraćanje gatarima i vraćarima i onima koji proriču budućnost ili tvrde da znaju nešto od gajba ko čini ova djela odlazi vraćarima i povjeruje im izlazi iz vjere sa kojom je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam isti je slučaj sa predskazivanjem budućnosti gledanjem u finđan grah karte praćenje horoskopa i traženje pomoći od sihirbasa pri rastavljanju i izbližavanju osoba idem, idem ili, ili pište braću imamo puno zapisiva pište Kad je u pitanju propast i čarobnjaka i zabila njihova, Allah Želešanuhu u suri Taha 69. majetu kaže ono što su napravili je sihr čarobnjaka, a čarobnjak neće mnog bio došao uspjeti. Znači njihova djela su zabluda i neuspje, nesreća. Sura Taha 69. ajet. Pišite, poznavanje gajba je svojstveno samo Allahu tabaraka wa ta'ala. I sudbinu nije otkrio ni bliskom poslaniku ni odabranom poslaniku ni bliskom meleku sura Lukman 34. ajet samo Allah zna kad će smak svijeta nastupiti samo on spušta kišu i samo on zna šta je u metericama a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umreti Allah u istinu sve zna i sve mi obavješten sura Lukman 34. ajet zapisat ćemo sad ovdje par hadisa koji brane vješanje hamelija i sličnoga. Pa zapišite ovdje dokazi da je vješanje hamelija zabranjeno. Prvi hadis bilježi ga Buharija i Muslim od Ebu Bešira el Ansarije od Ebu Bešira el Ansarije koji kaže da je bio sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam na jednom od putovanja kada je poslao čovjeka među ljude kada je poslao čovjeka među ljude da im naredi da pokidaju sve hamailije sa vratova deva i da ni jednu ne ostave zamislite se zajedno sa mnom sad braću inače je lijepo čitati siru i doživljavati makar srcem taj put islama Ide je poslanik ali i salatu wasalam na jedno od putovanja prati ga puno ljudi ima i svi plemena i svakako ima tu i mladi novi muslimana ima i munafika ima svega i naređuje ali i salatu wasalam čovjeku da ode među taj narod i naredi da, da prenese narodu poslanika da se pokida sve što ima obješeno ne znam na uho, na, na vrat na bilo šta od Hamalija i ostalo zamislite ovo sad sa mnom zajedno vi znate da ta Hamalija ne ima moći I znate da to priziva sihr i, i vraćarstvo. I da to se okreće nekom mimo Allah, Allah je tog čist da mu to treba. A poslanik alaihi salatu wasalam udara temelje tevhidu na Allaha, traženje od Allaha i tako dalje. Gledajte sada jedan islam čist od toga ili odobravanje toga ovaj moment zamislite šta je čistije i ispravnije očistite toga ili ostavite to ha? ostavite to ashabi dole imaš što će to tu što će to na ratu dole je čuva od čega da je to čuva šta smo rekli da mali širk vodi to, to se vrata u veliki širk kako? tako što ti ovisiš Amali, zašto da te čuva? Dok povjeruješ da je on je moj da te sačuva, odmah si učinio veliki širk. Odmah si učinio šta? Veliki širk. Tako je Rija pretvornost u dijelima čovjeka napada šeitan da, da, da u dijelu pokuša ga odvratiti da to ne bude čisto radi Allaha Đelešan pa mu na kraju kaže e nisti htio Allahovo lice sati da se da ovaj digni ruke u dijela alas, ne ima ga da izgubi nadu da će išta dobiti i tako ga navodi i premira dok jednom čovjeku dijelima svojim neće Allaha nikako samo hoće slavu, samo hoće da ga ljudi vide, samo, samo. ova je otišao u veliki širk. ova je otišao u veliki širk, jer je učinio čovjeka ili njegovu hvalu ili njegovo grđenje ciljem svojih dijela. Ciljem svojih dijela. Zbog njih čini, pa kome čini ibadet? nima A te ibadet bilo kome sam Allahu tabaraka wa ta'ala je širk je širk. Allahovo je pravo da se samo on njemu robuje, da se samo njemu ibadet čini. To je Allahovo pravo. I neće oprostiti širk. Mi znamo da je Resul sa osallam došao sa islamom koji gdje god pogledamo detalj u životu. Sav je svijetal. Sav je blista. Zato je ta slika kada šalje i kida se sve sa ratova kome se okreću od jednom ljudi kome Allahu to je cilj nema ništa da postiće na, na nešto mimo Allaha tako da taj moment je isto upotpunio vjeru taj moment je očistio ljudska djela ono što su ljudi zapoganili prije upute drugo drugi hadis bilježi Ahmed sa ispravnim senedom od Imrana ibn Husayna od Imrana ibn Husayna da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam vidio čovjeka koji na ruci nosi halku pa ga upitao šta mu je to odgovorio je ovo mi je protiv slabosti on je rekao Resul alaihi salatu wasalam skini to jer to će ti samo slabost povećati a ako umreš sa tim nikad se nećeš spasiti Zato vreću kada vidite nekoga da nosi na rukicu lančić, zapis i tako dalje, upitajte ga šta će od toga i zbog čega ga nosi. Bilo šta da rekne. A kako je zbog toga što će me to sačuvati i tako dalje, to je širk. A ako ne kaže ništa, opet ga mora skinuti opet ga mora skinuti zbog dokaza koji postoje ne znam da li su tu ti ako ne budu dolaćemo još ali kaže ovdje Resul sa osnovno da to je samo propast povećava zato vidite one ljude koji su nakon što ih je Allah Đelešanu iskušao od sebe bolešću ili slabošću ili nakon što je dozvolio da neko od siherbasa nazlije čovjeku krenu također tim putem da liječi i znate šta se desi vraću nikad ne ozdravi nego mu oboli otac koji ga je vodo oboli i majka oboli sva sredina i to mu samo poveća bolest da je se okrenuo Allahu Đalešanu dovom, telekulom, jekinom, imanom, čistotom, Kur'anom, abdestom, namazom, seždom, istigfarom i tako dalje da se borila ta sva familija ili bi ih Allah Želešanovu iskušao jedno vrijeme pa digao ta, tu, tu, tu nedaću ili bi ih Allah Želešanovu izliječio propisanim putem Kur'anom Ja ne znam ni jednog slučaja od, od, od ranijih meni poznatih prije džihada da su ljudi žalili na to i tražili lijeka. Ne znam jednog slučaja da su našli i izliječili. A znam da je uvela svu porodicu u, u širk, znam takvi slučaj kako god hoćete. A u ovom dobu sam vidio ono što ranije nisam znao, direktan napad džina, šeitana, ulazak u čovjeka ali se odmah rješava imanom Allaha Đalešanu i liječenjem prirodnim putem. Jer Allah Đalešanu mu za svaku bolest dao lijeka, a ovi idu i rješaju po sebi. A to im samo propast poveća na uzubillah i odvoji od Allahova nemata u širki uvede. Treći hadis od ukube Ukbata ibn Amira koji prenosi od Rasula sallallahu alaihi wa sallam riječi ko objesi Hamailu da mu pomogne Allah mu neće dati pomoć ima ljudi i braću koji ništa im se ne desi ništa im se ne desi nema bolesti nema siha, nema ništa ali kao obezbjeđenje kao preventivu vješaju na djecu od mala hamajli to dolazi prvo do toga što, što šetan poziva da mora sve u širku to je prvo to je njegovo prvo pravilo sve u širku vest drugo što ovi biznismeni koji to pišu traže široko tržište to su dva razloga sa njihove strane sa šeitanske strane a ovi kao da hoće eto ako mi je Allah dao zdravo dijete dao mi pametno dijete ne bi li se time se sačuvalo od nepoželjnog i ne bi li se čak povećao da bi se u potpuno stanje djeteta. I šta se desi? Djetetu ništa, ali nosi širk. Zbog čega je stavljeno ovo? Da bi se kod njega stvar, odnosno situacija, upotpunila. Djeta maša Allah, zdravo, bistro. Da bi to došlo, obezbijedila se to zdravlje i ta bistoća, ta pamet, da bi se zaštitila i maksimalno bereket postigu. Zato ovdje ovo što smo preveli, nije, nije ovaj, ono što se hoće ovdje, jer se kaže temima, a temima je došlo od tamam, pa kaže se u hadisu, ko obisi temimu, da mu Allah zašto neće upotpuniti, da mu Allah Želešanu neće upotpuniti. Zato, e, kako su mi ovdje preveli? Ko na sebe stavi Hamailu? E, eh, ovdje se misli upotpuniti stvari, jer su oni ovdje stavili radi upotpunjavanja stvari. U hadisu kaže, men araka tamime, felan yutim Allahu leh. Ko stavi tamimu, Allah mu neće upotpuniti neće mu se desiti tamam hoće tamam da bude savršeno kod njegova djeteta neće mu se to desiti nego šta povećat će mu to odma je odma je krnjav dok je to stavio krnjav je jer on njemu nije dovoljan gospodar traži pored njega puta pa kud će kud će sakati i u vjeru u duši i u svijesti u razumu a i u praksi subhanallah odmah Zatim kaže Hakim, ali pusti da kaže ko si školjku to opet neka vrsta eh, analija neke predmete eto bila je u ova poslanika sa školjka pa govori o tome nikada neće naći smirenja vjerojatno se ovo, tra, ovo stavlja radi smirenja jeste isti hadis bilježi Ahmed Ebu Jala i Hakim i hadis je sahih u jednom rivajetu pišite dolazi ko objesi Hamali učinio je širk četvrti hadis ovaj hadis nije nije od poslanika nego od ashaba prenosi se od Huzeyfe prenosi se od Huzeyfija radi Allah da je ušao kod jednog bolesnika kad ga je uzeo za ruku na ruci mu je vidio konac pa je upitao šta je to odgovorio je rečeno mi je da u njemu ima nešto pa sam ga svezao misli se ima nešto jel, od koristi od nekakve moći pa ga je Huzeifa prekinuo i rekao kada bi sa ovim umro ja ti ne biđen naze klanjao kada bi sa ovim umro ja ti ne biđen naze klanjao Buhari spomenut jedan hadis koji se navodi u Fethu Međidu u njemu kaže ko šta objesi Allah ga njemu prepusti ko šta objesi Allah ga njemu prepusti ovdje se neka je da li ga objesio sa vjerovanjem da će mu pomoći da neće da ko šta objesi Allah ga njemu prepusti Ja to obraćaju uključite se u borbu protiv toga i s dokazima i bez dokaza kako god možete čovjeka riješiti toga širka rješavajte ga tek sad ćete primijetiti koliko je oni koji ne klanjaju ne vjeruju uopšte se za islam ne vežu nisu od toga čisti ne znaš kojim to putovima stigne subhanallah la ilaha illallah ne nađe puta za njega a majlija nađe tetoviranje nađe gatke u grah na, putem graha nađe i tako dalje i tako dalje zato ako ližite i oslobodite ljude toga u jednom u jednom hadisu stoji ko skinije sa čovjeka ovaj ovaj u Hamailu kao da je roba oslobodio kao da je roba oslobodio Zato dok lišite čovjeka tog širka, odmah ste ga približili Allahu Đelešanu. Onda ćete mu moći govoriti i da klanja i da se Allaha boji i da se grijeha kloni i tako dalje. S kim god možete postupiti metodom brzog otklanjanja zla, da to prekinete, recimo bližnji vam je onaj ko, ko, ko, ko uvažava vaše mišljenje, onaj koji se neće na nas naljutiti, onaj koji, koji zna da se o njemu brinete i tako dalje, smila i to pred drugima da vidi kako to se ne smije tolerisati. Kako je to štetna i napaka stvar protiv koju mora se reagovati. Sjetite se postupka poslanikova, alaihi salatu wasalam, kada je strgao sa prsta jednog ashaba zlatni prsten i bacio ga. To je bio ibrat kako se to mora energično osuđivati a ovo je braćo još štetnije jer odluči staviti zlatni prsten nije širk nije širk to je grije, haram međutim staviti ove stvari je širk jer oni ne znaju Allaha on odmah misle da je to posredstvo gotovo je, više nije ima ni, ni, ni u crnoj noći ni u, ni ne znam kako kriznim dobima za njega nema više opasnosti. Zašto? Zato što ga to čuva. Šta vjeruju da ga to čuva? Vjeruju ili ne vjeruju? Subhanallah. Pa šta je onda Allah, Allahov zadatak? Šta Allah radi ako to čuva? Subhanallah. Subhanallah. Znači da vičer bio običan konac, danas oni svojom vražbom ga dotakli od jednom postao moćan da čuva istakfarila postao pogani i postao prokleti nego je bio jučer jer je došao u dodir sa, sa njihovom tamo molim Allah tabaraka wa ta'ala da očisti našu unutrašnjost i našu spolešnjost i da sačuva širka i, i svega onoga što vodi njegovom, njegovoj srđbi i našoj propasti molim Allah subhanahu wa ta'ala da bude sa nama ne protiv nas i da nas nauči onome što nam koristi i da nam da koristi onoga čemu nas je naučio سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Da li znate sve imanske šedmanog širka, onda trebamo ovdje spomenuti da po pitanju vješanja kuranskih ajeta ili dova učenjaci to brane zbog toga što bi u slučaju kada se ne bude imalo ilma moglo to isto da odvede u krivo, krivo vjerovanje izvede iz vjere iako ono samo u sebi nije širk ono samo u sebi nije širk sa ispravnom akidom da samo Allah liječi vješanje ajeta ili, ili, sahih u jednim hadisu ali vidi galama koji gori međutim kao preventivu da ne bi ljudi pomislili kad ne, ne budu znali te ide lava svojstva da ne bi pomislili da to liječi i da to posreduje kod Allaha učenjaci to u osnovi sve brani A, da li je onda džajz ili nije nositi zapise u kojima je Kur'an učiti učenjaci imaju dva stava, oni koji odobravaju i oni koji zabranjuju, ali je prihvatljivija zabrana zbog toga što bi to otvorilo vrata koja više niko ne bi uspio zatvoriti, kao što je slučaj danas nakon što je to tolerisano neko vrijeme. Pa mnogo koristi od tog mećanja, jer ljudi ako bi im se to uđaizilo, stavljaju u jasin u džep ili u hamajlu ili negdje ali ne klanjuju niti se Allahu želešanu pokoravaju ili stave onaj mali onaj iz Turskoj se štampa Musaf Hamalu, Kur'an Hamalu što je zovu da li je onda Kur'an objavljen sa tim ciljem niti ga on uči niti ga razumije niti u njega vjeruje niti se pokorava istinama u njemu obisio ga je li to funkcija Kur'ana ili je to izigravanje i zloupotreba svakako je to izigravanje i zloupotreba i onda ako bi se svaki normalan i pametan čovjek pitao da li to dozvoliti li se proti toga boriti sigurno je ispravno to se suzbijati Murdova koja se dijeli isto tako kao Hamarija, kao zaštita da se vješa, da se nosa, nema ni o njoj ništa vjerodostojno niko je nije kazao niti poslanik niti ashabi niti niko od učenjaka priznati i potvrdio nego je izvor izvor, izvor su je znači stare knjige turske i novotarske أما قراءة القرآن على الماء وشربه ك dok učenje Kur'ana na vodu i pijenje te vode ili pranje tom vodom dozvoljeno nema u njemu ništa, ništa što je sporno podlast e, knjige skup akadijskih tema samo na ovdje sam bila kancelarija sam bila donesi nam iz kancelarije A... da smo kod malog širka usputno spomenuti i bosanske aljate putovanja do određenih mjesta odnosno malog hađa odnosno avotovice gdje se pritežu sedla i ide i ustavljuje se jedan praznik, jedan blagdan, jedan id a jasan je hadis da ovaj umet nema osim dva ida osim dva bajrama sva druga koja kogod izmisli su novotarija وليس الأمر انتهى على ذلك ليس الناس فقط يذهبون بل الأئمة والمفتيين ويتابون بالحصنة والبوارق كأنهم داخلين في غزوة لفتح البلاد a u tome što idu ljudi koji ne znaju nego idu tu učeni predvode ih rejsi i muftije i jašu konje kao da idu da osvajaju zemlju od Allaha i zemalja i, i uvode u carstvo Islama sebi vidjeti u, u skupu akajskih tema Dobro ćemo. 49. stranica Naslav Novi Hadž. Ovo je lijepi, lijepo zemlje, proširio se jedan neprihvatljivi običaj u to u gradu Prusu, svi u Bosni poznaju ovo mjesto, a veliki broj svijeta ga veliča, a to je proizašlo iz priče, ne znamo njenu vjerodostojnost, niti početak, ukratko u njoj se navodi kako je bio jedan čovjek po imenu Alvas Dedo, žalio se njemu svijet da ne ima vode i ovaj čovjek klanjao i činio dovu 40 dana, sve dok Allah Žešanu nije učinio da pukne stijena koja je bila prepreka da se dovede voda sa vrela do u Poslije smrti ovog čovjeka željeli su ljudi da očuvaju uspomenu na njega, pa su se počeli sastaviti svake godine kod tog kamera koji se rastavio na to mjesto ulazi u lema šehovi Efendije, nažalost, čak se uvjetljaju neki ljudi to smatruju malim hađom, ima i koji kažu da imaju kabu kao što je kaba neki, sastavno se učio Kur'an i Ilahije, ako dolazi, dolazi još učinu konju i to bude dan vesela baš kao da je Bajram, kažemo, upućenost je od Allaha ako primatimo ovu priđu kao istinu možemo zaključiti da mi prvo ako nas je zarasla neseća pomoć tražimo samo od Allaha Đalešanuhu jer nam niko ne može otkloniti štetu osim on jedini bilo da je to suša ili siromaštvo i slično a to ćemo postići dojama namazom i stifarom traženjem oprosta od griha Želimo smo još da ukažemo na to da nam je propisana salatul istisqa nema za kišu ovo je objašnjenje objašnjeno u knjigama fikha gdje ima mustani učenje hutu veliča Allah Đelešanu i pućuje mu dove zatim izvrni svoju džungu i kada sa džemljatom dva rekata potvrdili su taj slučaj odnosno hadisi o salatu istisqavu postoje kod Tirmizije Abu Avana Ibn Hibana Hakima Abu Dawuda i dva sahiha sahih Bukhari i muslima na ovaj postupak iz više razloga. Prvi, veličanje nečega, mjesta ili kamena Allah Želešanu nije dozvolio. To je širk ili novotarija, znači zavisi dok ne je stiglo. Zbog toga što se obraća dovoljno veličanjem. Prenosi u Tirmizi, a potvrdio je od Ebu Potvrdio je Abu Vakir Lejsi da je rekao Izašli smo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, a bili smo tek primili islam. Mušnici su tada imali drvo kod kojeg su zadržavali i vješali svoje oružje, a zvali su ga drvo na kojem vise obješeni predmeti i smatrali su ga svetim preislamsko doba kod Arapa. Prošli smo kraj tog doleta i rekli smo, o Boži poslaniće, dozvoli nam da i imamo ovakvo drvo kao što to oni imaju. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allahu akbar, to drvo je samo običaj tako mi ono bućivo je ruci moja duša govorite kao što su govorili židovi Musa i učini da im imamo Boga kao što oni imaju Bogove pa je rekao Musa i Salam zaista se vi narod koji ne zna zar hoćete da slijedite običaj onih prije vas prenosi Buharija i muslim da je Omer radijallahu anhu došao do samog kamena Hađaru Esoda kod Kabe i polubio ga pa rekao ja znam da ti ne možeš ni štetiti ni koristiti Da nisam vidio poslanika sallallahu alaihi sallam da te ljubi, ne bih te nija poljubio. Drugo, činite i bavet namjerom na mjestima i to ponavljati, a nije u sunnetu, zabranjeno je. Kada se saznalo da neki ljudi obavljaju u namaz ispod drveta pod kojim je poslanik sallallahu alaihi wasallam pod kojim je poslaniku sallallahu alaihi wasallam data zakletva na vjernost od strane ashaba Omer radijallahu anhu je odmah posjekao to drvo Dio ovog događaja je prenio Ebu Šejbe, ostatak je prenio Buhari. Također je Omer radijallahu zabranio pojedinim ljudima da idu klanjati u džamiju u kojoj je klanjao poslanik, pa je rekao, oni prije vas su uništeni zbog sličnih stvari, slijedili su tragove svojih poslanika i uzimali ih kao mjesta za molitvu, pa koga ne zatekne vrijeme, pa koga zatekne vrijeme namaza na tim mjestima, neka, pa koga ne zatekne vrijeme namaza na tim mjestima neka ne ide da klanja namjer na tim mjestima Fethul Međid 212. stranica treće Ebu Horeo radi Allah prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ne uzimajte moj kabur za svetinju, za id, za bajram da oko njega činite određene obrade Ebu Dawud sahih sredom Šehu Islam ibn Taymiyyah kaže Svetinja ili blagdan je ime za dan gdje se skuplja narod u smislu da se ponavlja to svake godine mjeseca ili sedmice, znači da postane trajna, da postane tradicija. A što onda misliti o narodu koji se skuplja radi kamena, molim Allah na Đelešanu da nam to oprosti. Četiri, namjerno putovati u cilju posjećivanja mjesta koja nisu šerijatom propisana da se mogu posjećivati je zabranjeno prenosi Buharija, Muslim, Abu Dawud, Rabu Hrera, Allah, on, a on prenosi poslanika sa Rasulom da je rekao, ne spremajte se na put s nijetom posjete, osim kad želite posjetiti tri džamije, Mesiru Haram u Mekke, Moju džamiju u Medini i Mesiru Aksa u Jerusalemu. A šta je onda reći o spremanju na put zbog kamena koji raspukao Allahovom odredu? Pet. Bogatio se za generacije koje će doći poslije da im se ne desi kao što se desilo sa narodom Nuhovim alaihi salatu kada su počeli praviti kipove predstavljajući njima dobre ljude želi su da ostane uspomenu njihovu dobrotu i velikodušnost pa su napravili njihove kipove generacije posle njih to nisu znali i počeli su obožavati te kipove kao što prenosi Buhari bojati se za ove ljude koji idu u ovo mjesto gdje se nalazi kamen da ne počnu da ga obožavaju ili da ga smatraju da može odgoniti štetu ili pridobiti korist, tada ih odvede u širk. Nažalost, danas je došlo do toga da se ova stvar zove hađom, a ima i oni koji vjeruju da je on mala kava. Ovdje ću navesti hadis koji prinosi Dara Kutni, Marfu Sahih, Marfu Sahih, sa sredom Ibn Mas'uda radijallahu anhu, da je on rekao, šta ćete raditi kad vas, kad vas bude smutna pogodila u kojoj će starac će ostaviti stari i odrastati mladi uzet će ljudi te smutnje za sunnet kada se nešto od njih ostavi reći će ostavljen je sunnet upitali su a kada će biti to kad vam učenjaci nestanu i hafizi se povećaju kada vam se emiri povećaju a povjerili ljudi nestanu tada će dunjaluk biti tražen za ahiret i bit će čovjek učen ali učen čovjek ali ne u ime vjere ali ne u vjeri znači bit će u leme u dunjaviškim stvarima a ne u vjerski kada se dešava između ostalog i to da ljudi kad prolaze kraj te stijene kucaju i odbijaju kamenje i nose to kamenje da imaju u kući radi bereketa ili čak prodaju ili da šak djele drugima da imaju šta je s tim kamenom ako se sjeća da kad smo govorili o slikama smo govorili zašto neko već, veša smo to govorili ili nismo pa kad smo pitali je li to zbog veličana ili bez veze ako je bez veze onda onaj koji to radi je još bezvezni ako on jedna intelektualna ličnost jedna ličnost sa dušom nešto mrtvo više onda zaista si ponizio sebe ti si iznad toga a ako je sveličavan e to jest zabranjeno tako da ovaj kamen ako je bezvezan onda je bezvezan taj koji to radi a ako je sveličavan onda je ono što se brani šta mislite o čovjeku koji zna da negdje ima kabor i smatra da kod tog kabora se prima dova da je to plemenito mjesto i ode da čini tu dovu šta mislite Allaha moli ne čini, ne čini dovu kaburu nego Allaha moli ali na tom striktno na tom mjestu šta je propis odnosno kakav je propis kod ovog čovjeka vezan za ovog čovjeka to je dobra stvar jel? ne zašto je otišao tamo Aha. ايه الحكم انا بسأل ايه الحكم الان šta bi bio ovaj propis وراه مكروها غير الشرك dobar ili nije dobar ili miha ili nije miha šta još reci Kivanje i bađete na kabrama je zabranjeno. Kur'an je munhijano. Resim. Širku je asgar. Aha, dobro ti. obavezno je vječi za koje, koje vam mogu to ocijeniti šta je to grije haram širk nam širk je digni ruka je vječi haram to je novatarija sa onom sebi taj postupak je novatarija međutim ko će znati kasnije je li on molio Allaha i, i vjerovo to, to zabudilo zašto nema da ko, ko, da, da će tu pri, ima li dokaz ne ima to znači on od sebe uvodi on od sebe uvodi da je tu dova i baje da tu treba da je učin da tu treba dolaziti i dova je se ona da ljudi pomisle da je to bilo posljedstvom posljedstvom mrtvog ili samo obraćanje mrtvi mrtvog dakle, zato mi malo na ovim, na ovim stvarima se zadržavamo kako ne bismo pobrkali širk, novatariju, haram, samir zaka Allah hajt a gore u moju sobu ima ovako knjiga ima o njima ima o njima papir dok sam došao četiri knjige ovako imaju na desnoj strani kreveta i ima jedna od njih koverta plava donesim jednu plavu kovertu ona je kao pokazatelj u jednoj knjizi pa donesim jednu kovertu će zaka في حاجة يعني منتشرة هنا في الآية كان اسمه يوجد براشة باش oko obraćanja kaborima, obraćanja turbetima, obraćanja dobrima. Ovdje u Bosni, možda kad ovo spominjemo da će se neko od vas prisjeti, možda i on ima tih nekakvih iskušenja. Ovdje u Bosni svoju šeitansku davu u vidu slanja pisama u kojima vidjet ćete šta ovaj se navodi ali je osnova dava u širk da se muslimani pokolebaju u svom tevhidu odnosno svoju akidu i da skrenu u širk prvo pismo kad drugi prvo pismo koje je došlo do moje ruku je bilo stavljeno jednom bratu u travniku jednom vratu koji, alhamdulillah, muđahid, drži se sunneta i stavili su mu na kiosk na kojem je on prodavao jednu jutru zatekao. A ovo drugo je poslano na ličnu adresu pod imenom i prezimenom jednom vratu koji je završio prošlu na adresu vjerojatno ga poznaju njegovom mjestu i poslali mu a pismo je isto u, u harf i ono i ovo što govori da se to samo jer oni šta rade organizuju nešto i onda idu pjevat samo ono, hajde to na cizani pjeva jelda pjeva to njima da dava nema druge ne objašnjavaju ima nešto to im je počne sa bismillahirrahmanirrahim pa ona kaže draga braćo vernici vidjet kako miješa i e, e kapštenu i, i draga braćo vernici da nema pojma muslima, nije niti može biti. Draga braća braće rahmet i selat vaše duše, ovo je za Allah i Želešanu. Sad moram neki i selat vaše duše, ovo je za Allah i Ja sam jedna djevojčica, sa sad ovdje je, od 13 godina puno sam bolovala od jedne teške bolesti. Išla sam kod mnogih doktora, ali lijeka nije bilo za moje bolesti. Bez brisanja suza šehidima, zarez šehidajkama sestri Hazreti Huseina na turbe Zajnebe molila sam se za moje ozdravljenje od ove opake bolesti prvo devojčica od 13 godina Zajna Bogola Saranha je umrla i je definitivno godina sa a turbeta imaju po Egiptu džamije po, po Egiptu koji se zove Zajna Zajnebu na 13 godina išla na, na, na kabor Zainabe i na turbu Zainabe u Egipat i Medinu na vjeruje. Đalešanovi dok sam spavala i bila u dobrom snu Hazreti Zainaba sa izrekom Allahom, isto izinom Allaha, stavila mi kaplju vode u usta i rekla mi mislim da ćeš da ozdraviš. Đalešanovi dok sam spavala i bila u dobrom i ostavila amanet ovo što mi se desilo da napišem na jedan papir i podijelim na 13 strana svijeta a 13 kršćansko. Desilo se, poslala sam pismo jednom siromahu koji je posle 13 dana postao bogat. Ovo je terdib, terdib, posticanje. Kao što Allah postiče na džennet i ona ovdje, ono podijeli ovdje, vidi šta ćete da ako bude siromašan, boga će terdib. Drugo pismo sam poslala na zapošljenom licu koje je se posle zaposlilo. Koje se posle zaposlilo, opet je kraština. Ovo znači terbit. Treće pismo sam poslala jednom starom čovjeku koji nije obraćao pažnju, starom čovjeku, običnom muslimanju i stari su nas iza njiha, nemaš izvjeri, pa ovdje se baš navodi njegov tip, jednom starom čovjeku koji nije obraćao pažnju, zagradi baci pismo, na to pismo koje je posle trine nije obraćao pažnju, bacio pismo, a ovdje nije obraćao pažnju, na to pismo koje je posle 13 da, koje je posle 13 dana sve bogatstvo izgubio ovdje je sad terhib ovdje je sad strašenje ako to ne uradiš nije više problem, aj neću ja ne mogu se zaposliti ali problem izgubit ćeš sad posao ako to ne uradiš znači treba da to to da to postakne na širenje ovog širka od bila ovaj 13, onaj 13, ovaj 13 sve izađe, a ništa i ne košta šta ja bio, ne zna se ni ko je Audhu Billah. Ovo pismo što ste dobili treba 13 puta fotokopirati i podijeliti u ime Allaha, zaraz, Halidu Husejna, zaraz, Zainabe i tvoje želje će se ispuniti poslije 13 dana. I nad nuhu, amin. Uzi se pozivaju muslimani ovdje i kome se šalje? Šalje se Mujahidu, kao što se slučaje Tanika, i Mujahidu, ovaj iz Kakra, ime ću mu kazati, Talić Namir, to je onaj momak sa onaj niski, plavi momak, sa onim Talićom uh, što je bio uh, sa jest sa Talićom Hamdom طبعا هذه تنتشر بين الجهال i momak se zbunio i kada ne mogu te nešto pita ja mislim Bog zna šta je kad pokazao da je rekao da vješću zamislite sad da je ovo pismo stiglo recimo u Gluhu Bukovicu utravnik oni, oni curama i momcima što to puše zajedno i, i slušaju Draganu Mirković i Budalešu svi bi sutra to rade ne bi se ova udala ne bi onaj položio vozački ne bi onaj kakanska je od ovdje kakan kakan pa je kakan je 7224 i ovo je markica ova, bosanska ja ne mislim da bi čak i derviši da bi čak i derviši volili da muslimani čine širk ne mislim jer oni ono što rade misle da je to sama vjera i zato je se drže i zato imaju pozivio. Ne mislim da bi volili da, da uči, uđu u širk muslimani, osim na uzbila vel, oni što su poludili skroz, a oni su dalje od nas, oni su tamo po Turskoj i po Egiptu i po, po Siriji. Ubraća da su to ovi, ovi bijeli, bijeli oni, oni, oni džipovi sa onim cvićima napisani, da su to ti pristaši, tansirije, koji pokrštavaju narod raznim sredstvima i subotar na prvom mjestu Allahu alam mislim da je to njihova dava mogu ja reći da imaju usluge ovaj tu se nosi predstavu i kad je džuma za džamiju sjedi i samo dijeli znači mislim ta isti tekst a šta je Fendi radi? Ne znam ništa, prolazi neko uzmi, neko ne uzmi. Pa zašto Fendija ne traži da se sloni? mislim, i vladi, i ne mre mokrati. Odeš tamo tri kilometra, malo mu vratiš tri kilometra, tri kilometra, tri kilometra, tri kilometra, tri kilometra, tri Da nije u toj gromini šehid kakav. Da, ne stavim. To pismo je stare, znači, 30 godina. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اتوب اليك السلام عليكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Danas ćemo kod Bogda učiti novu oblast isto tako važnu kao što su važni šartovi la ilaha illallah i značenje la ilaha illallah radit ćemo ako Bog da koja izvode iz Islama djela koja izvode iz Islama ovo djela koja izvode iz Islama i koje se Islama nema ništa zajedničko koje čovjek upane skida sa sebe odjeću Islama jeste širk sura An-Nisa 38. ajet i sura Nea ide 72. ajet ovaj prvi znate Allah neće oprostiti da mu se širk čini a oprostit će manje od toga ko ne hoće i dva takva ajeta u suri Nisa a ovaj u suri Nea ide glasi innehu me yushrik billahi faqad harrami allahu alihi ljennata wa ma'wahu nar wa ma'li zalimina min ansar ko Allahu želešanu učini širk Allah će mu zabraniti džennet i učinit će mu prebivalištem džahennem a silnicima neće biti pomagača druga stvar koja izvede iz vjere je uzimanje posrednika između sebe i Allaha či znači od njega što se moli od Allaha Samir važenje knjaže drugo mjesto na kumanji uzimanje posljedništa pišite je čin koga su predislamski mušici činili su kipove obožavali po njihovom mišljenju da ih Allahu približe da im kod Allaha posrebuju سورة زمر ترشي آيات ألا لله الدين الخالص الله pripada čista vjera koju nema والذين كفروا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى izabrala čista vjera a oni koji su pored njega uzeli druge govore ne obožavamo ju ni zbog čeo drugog nego da nas Allahu Đalešanuhu približe znači uzeli su ih da im budu posrednici da ih Allah približe i bili su mušici i bili su kjaferi. treće smatranje kjafira kjafirima